tunalitahadharisha na kuwatahadharisha watu wasiingie mambo yaliyozushwa sisi si wa mwanzo kufanya hivyo wala sio kwa kupenda malumbano na ukorofi na kupenda mizozo jambo hili amelitahadharisha mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ameutahadharisha umma wake kila alipopata munasaba wa kulifikisha jambo hili katika mikusanyiko mbalimbali mbali, kwenye khutba zake za aljumaa khutba za idi bali hata katika khutba za ndoa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa akikariri na akirudia kuwatahadharisha watu wasithubutu kufanya mambo ya uzushi katika dini hii amesisitiza sana na kwa sababu sababu kubwa kabisa ambayo imetudhihirikia na iko wazi kupitia maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam ni kwamba yoyote atakayefanya ibada ambayo imejengwa katika misingi ya kizushi ibada hiyo haikubaliki mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na sisi mtaji wetu mkubwa kabisa baada ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala ni kumwabudu yeye sasa itakapokuwa twamwabudu kimakosa na ibada zetu hazikubaliki ni hasara kubwa kiasi gani kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallama akawa analitahadharisha sana hili kama vile ambavyo alikuwa akitahadharisha juu ya ashirku billah kama vile alivyokuwa akihimiza juu ya tauhid na kuhimiza juu ya ikhlas katika amali na watu kufanya amali njema basi pia alitahadharisha shirki na kuuzusha katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo ya ibada kwa sababu sisi hatuchukui ibada zetu ila kutoka kwake yeye sallallahu alayhi wa alihi wasallam yeye ndiyo almuallimu alawwal kwa hiyo imepokewa kutoka kwake na mke wake mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ummul mu'minin Aisha radhiyallahu anha kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam alisikika akisema maneno haya yoyote atakayetenda amali ambayo haiko katika mafundisho yetu amali hiyo haitakubalika man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad yoyote atakayetenda amali ambayo haiko katika mafundisho yetu na amri yetu amali hiyo ni yenye kukataliwa sasa hebu tazama wewe muislamu amali zenyewe za kubabaisha babaisha alafu tena ziwe katika hizo umezifanya katika misingi ya kizushi waambiwa kwamba ukifanya hivyo amali yako haikubaliki yarudishwa ni hasara kubwa kiasi gani kwa haya ambayo tumetanguliza kuyataja na mengineyo ndio maana tunazungumza sana suala la bid'a na kuwatahadharisha waislamu lakini si kwa lengo la kuleta mitafaruku na mizozo kwa sababu aliyelikataza ni mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kadhalika masahaba kadhalika tabi'un kadhalika aimma wanawazuoni wakubwa wa Kiislamu ndani ya zile karne tatu bora wameyapinga mambo haya ya kizushi kwa kiasi kikubwa na ndio maana katika wakati wao uzushi kama ulipatikana basi katika kipindi labda cha maswahaba au at-tabi'in ni kwa kiwango kidogo sana na ulipigwa vita lakini baada ya wao kuondoka watu wakawa wana fursa ya kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na wenye kukataza hawakusikizwa bid'a zikamea zikapata soko watetezi wakawa na nguvu wakapewa nguvu na watawala mbalimbali mbali katika nchi mbalimbali na dua mbalimbali mbali mpaka wakadhani watu kwamba hayo yanayofanywa sasa ndiyo dini sasa sisi kwa maslaha ya nafsi zetu na maslaha ya vizazi vyetu maslaha ya dini yetu ni lazima mambo haya tuyazungumze na tuyakemee kwa ukali kama kuna watu wameamua wao kwamba sisi hatuachi tutaendelea na mambo yetu hata mkisema semeni mpaka mpasuke kufeni mkatuambia maneno kama hayo kwamba kufeni semeni mpaka mpasuke hatuachi nyinyi endeleeni na mambo yenu lakini vizazi vitaelewa umma utaelewa na walillahi alhamdulillah imefika wakati watu wanaelewa kwamba ah, hii si dini haya tunayofanya si katika dini na wengi katika vijana na wazee wa Kiislamu wameyepuza haya na walilahi alhamdu vizazi vinavyoinukia vitakuja kuyapuuza mambo ya uzushi watakuja kuyapuuza mambo ya uzushi na yataondoka katika mujtama hayatafanywa ila na mafusaq insha Allah lakini lazima sisi tuseme kwa hujaj na barahin lazima tuyathibitishe haya mambo sasa katika khutba iliyopita nilihitaja aya ya 58 ya surati Yunus ambayo hao mabwana wenye kutetea uzushi wal ihtifalat bil maulid an-nabawi wanaitumia aya hii ukiwauliza dalili yenu ni nini sema dalili ni aya qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu sema ewe Muhammad kwa sababu ya fadhila za Allah na rahma zake kwa hayo wafurahike na sisi tumfurahikia mtume sallallahu alaihi wasallam aya hii sisi tukaja na hujja ya msingi kabisa tukawaambia lakini katika utaratibu wa dini hizi aya zinafafanuliwa na mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ilipokuja aya ya kutuamrisha kuswali aya ilizotuamrisha kutoa zaka aya zilizokuja kutuamrisha kufunga kuhiji zote tumefuata utaratibu kutoka kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa sababu ndiye mwalimu katika umma huu akituambia sehemu mbalimbali imma katika haji au katika sala khudhu anni manasikakum chukueni kutoka kwenu ibada zenu ibada mnazozifanya za kuchinja na kuhiji chukueni kutoka kwangu sallu kama raaitumuni usalli swalini kama mnavyoniona ninavyoswali haya ni mafunzo na maelekezo ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanatuelekeza kwamba sisi tunapotaka kufanya jambo la ibada tuchukue kutoka kwake usijifanye kwamba wewe wajua sana Qur'ani usijua sana aya ukitaka kujenga hoja na kumkiuka mtume sallallahu alaihi wasallam kama ndivyo hivyo aya hii imeteremka kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wamesomeshwa masahaba ambao Abu Abdurrahman As-Sulami At-Tabi'i anasema kutuambia sisi kwamba kana alladhina yuqri'unana al-Qur'an Uthman ibn Affan wa Abdullah ibn Mas'ud wa ghayruhuma walikuwa wale ambao wanatusomesha sisi Qur'an Uthman ibn Affan na Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhum na wengine wasiokuwa wao walikuwa wanasema wao walikuwa wakiichukua Qur'ani kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakisomeshwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam ashra ayat aya kumi wakizisoma falam yujawizuha hawazipetuki aya hizo mpaka yataalamu ma fiha min alilmi walamal mpaka wajifundishe yaliyomo ndani yake katika ilmu wakawa wanasema sisi tukawa tunajifundisha kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam alqur'ana walilma walamala jami'an tunajifundisha qur'ani na ilmu na amali kwa pamoja suala likawa walipokuwa wakisoma aya hii kwa mtume sallallahu alaihi wasallam walifundishwa amali ipi walifanyaje hili ni jambo la msingi sana kulifahamu na wao watakiwa walitolee maelezo sasa walipokuwa hawana maelezo nukta ya kwanza ambayo nataka kuisema wasema ah sisi bwana hatutakiwi kuleta dalili leteni dalili kwamba hili lafaa ah, ah, ah si hatutaki kuleta dalili leteni nyinyi ya kwamba haifai kwa sababu adamu dalil huwa dalil kukosekana dalili ndio dalili kivipi wakisikika wengi wakizungumza maneno yao kwamba ah leteni dalili nyinyi kwanza kwamba haramu wapi imekatazwa si al aslu fil ashiya'i al ibaha hapa wanataka kuchanganya mafaili kuwadanganya watu wasiosoma alafu wale wasiosoma wenyewe wapenda kudanganywa kwa sababu shekhe akishasema hivyo akileta kijimsemo pale cha Kiarabu al aslu fil ashiya'i al ibaha nabii tutasema kaelewa kweli kweli sasa hapa mambo imekaa sawa sawa shekhe kaleta hoja kumbe adanganywa yeye hili ndio jambo la ajabu kabisa la kusikitisha si kwamba kaelewa kwamba sasa kweli ah ikanikumbusha kitu mimi sasa ilikuwa nimekisahau umesahau nini hujui chochote lakini ili mradi tu kwa hiyo wanasema kwamba ah, hapa sisi bwana nyinyi ndio mtakio mlete dalili bwana kwa sababu al-aslu fil ashyai al-ibaha tawaambia dini haiende namna hii kwanza dini haipelekwi kimabavu wala haipelekwi kiubabe na wala haipelekwi kijinga katika miongoni mwa mambo ya ujinga ni kulichukua la huku ukalipeleka huku na la huku ukalipeleka kule yani ukawa wewe wafanya vitu waweka vitu mahali si pake ni dhulma na ni ujinga asili katika vitu ni ibaha kwamba ni halali watu watakiwa wafanye mpaka ije dalili ya kuwakataza tuwauliza vitu gani vitu gani hivyo msemo huu wa kisheria upo kwenye vitabu vya kisheria na misingi na kanuni za kisheria lakini yatumika wapi msingi huu msingi huu ni katika vitu vya kilimwengu vitu vya kilimwengu ambavyo havina mafungamano na ibada sasa nyinyi mkishaitumia aya kwamba qul bi fadlillah taratibu twende wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu yule mwenye almawsu'atu yusufia kule yule Yusuf Khattari Muhammad asema aya hii ameifasiri al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala naqilan an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma أن الفضل الإسلام والرحمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم aya hii ameitafsiri al-Imam Suyuti akimnukuu Ibn Abbas akinukuu kutoka kwa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma kwamba Ibn Abbas yeye ametafsiri kwa kusema kwamba mradi wa fadla ni Uislamu na rahma ni mtume sallallahu alaihi wasallam sasa nyinyi waislamu kwa sababu ya fadla za Allah na rehma zake yani kwa sababu ya Uislamu na kwa sababu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam sherehekeni furahikieni vitu hivyo huwa khairu mimma yajma'un akaeleza kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa aya hii sisi tukaamrishwa kusherehekea mazazi ya Mtume maulidi rasuli neno mazazi kalitia yeye pale kwa sababu aya haikutaja mambo ya mazazi lakini kwenye almausua kataja mazazi pale tumeamrishwa tusherehekee mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam haya mazazi sasa inapokuja amri katika uislamu ndio swali linakuja hapa sasa amri ya uislamu Qur'an yatuamrisha wa aqimu ssala, asili yake ni ya wajibu au ni ya mubah au ni ya irshad asli katika amri ni amri inakuwa yafahamisha uwajibu au inafahamisha ibaha au ni irshad ni mwongozo tu uotolewa hapo mahalalishiwa tu kama vile mnavyoambiwa kuleni na kunyweni kitu gani kimewatoa kwenye uwajibu mkakimbilia kwenye ibaha kwenye amri hii maana hatua baada ya hatua wanaozuoni wameziweka kanuni kama hii ndio aya iliyokuja kumsherekea mtume sallallahu alaihi wasallam na kutuhalalishia sisi kwa nini isiwe ni ya wajibu je ni wajibu juu yetu kumfurahikia mtume sallallahu alaihi wasallam kama ikiwa jawabu ndiyo wajibu huu watekelezwaje na bila shaka ni wajibu hakuna atakayesema ni amri ya mubah tunajua kweli amri kwa karina na njia tofauti tofauti zinaonyesha wakati mwingine kwamba ni amri ya ibaha kama wa ashhidu idha tabayatun wekeni ushahidi wakati mtakapouziana ni amri ya irshad kulu washrabu kuleni na kunyweni wala tusrifu amri ya ibaha mmehalalishiwa kunywa na kula lakini je kumsherehekea mtume sallallahu alaihi wasallam na kumfurahikia yeye nayo ni mubaha jawabu hapana wanataka kukwepa kitu kwa sababu wakisema hapana ni wajibu na ni jambo la kiibada ni lazima tupate maelekezo kutoka kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam na mtume sallallahu alaihi wasallama yeye alikuwa na utaratibu aliuweka ambao ni dini sasa alikuwa akifunga siku ya Jumatatu kila Jumatatu ikifika afunga ikifika Alhamisi afunga alipoulizwa kuhusu kufunga siku ya Jumatatu akasema fihi ulitu wa fihi unzila alayya siku hii mimi nimezaliwa siku ya Jumatatu na katika siku hii hii nimeletewa wahi mimi nimeteremshiwa Qur'an kwa hii ni siku adhim pana mambo mawili ndani yake yanayopatikana ndani ya siku ya Jumatatu alhamdulillah wengi katika sisi tuifunga siku hii sijui wao pengine na wao pia wafunga siku hii na huu ndio utaratibu wa mtume sallallahu alaihi wasallam na hakuzidisha zaidi ya hapo na ndiyo maana hata ile siku ya Ashura aliyoifunga mtume sallallahu alaihi wasallam alipowakuta mayahudi wanaifanya kuwa ni Idi na ni sikukuu akauliza hii ni siku gani hii nyinyi akaambiwa hii ni siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimuokoa nabiullahi Musa na watu wake na akamwangamiza firaun Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema nahnu ahaqu bi Musa minkum sisi tuna haki zaidi na Musa kuliko nyinyi akaifunga Mtume sallallahu alaihi wasallam siku ile siku ile na akawaamrisha watu wafunge kwa hiyo sunna katika siku ya Ashura ni kuifunga siku ya Ashura waonaje siku ile sisi tukafanya gwaride tukajitokeza tukafanya gwaride tukapiga mangoma tukacheza nini ah siku ile ndio ile eh, aliyokuliwa nabii Allah Musa alayhi salatu wasalam eh lakini mtume sallallahu alayhi alifunga eh kafunga tu sisi tucheza unaonaje jambo hili yani mtume sallallahu alayhi aelekeza hivi kwamba hapa kwa kuishukuru neema hii sisi waislamu twafunga wewe sema ah, ah kama yeye kafunga sisi tutacheza ngoma tutaimba tutacheza kwamba leo tutatunga kaswida za kumsifu Musa alayhi salatu wasalam na kaka yake Harun alafu baadaye kasida nyingine za kumtukana Firauni na kumlani nini hii ndio siku kubwa kabisa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala najja fihi Musa wa qauma mnaonaje habari hii dini ikipelekwa kwa utaratibu huu itabaki kuwa dini mtume sallallahu alayhi wasallam atuelekeze hivi sisi tujifanye mahodari twafanya vile twatoa vinanda na mapiano na mangoma na mafirimbi twapiga twaimba nini siku aliozaliwa mtume sallallahu alaihi wasallam lakini mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha sisi tufunge ah, ah sisi hii pia faa yeye kafanya hivi sisi tafanya hivi hata kuna mmoja katika mashehe zao asema ni kama vile siku ya uhuru kama vile siku ya uhuru wengine wafanya gwaride huko taifa wengine wafanya usafi wasafisha mitaa mitaro sasa hii ndio dini ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam haiwezi kuwa dini ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alafu wao sasa wanarudi kuwatukana wenye kuwatahadharisha juu ya jambo hili kwamba hawampendi mtume sallallahu alaihi wasallam mwajua bwana eh waingereza waingereza ndio walioweka uwahabi waliweka kule e, Irani kule waliweka ubaha na kule India kule wakaweka na Pakistani wakaweka ukadiani Hijazi na Najdi wakaweka katika jazira Arabu wakaweka uwahabi sasa yule bahali dai mtume na wale yule kadiani Ahmad Ghulam Mirza akadai utume lakini hawa wahabi hawa huyu Muhammad ibn al-Wahhab hakuweza kulidhihirisha ili jambo lilikuwa alificha hili lakini yeye alichopambana ni kwamba ahakikisha kwamba mtume alaihi wasallam asitajwe yani mtu amesimama anajilemba kubwa hivi kama jiungo hivi kalivaa lakini anazungumza mambo ya kitoto kabisa na watu swala Allahu Muhammad Allah ah, Unaona hawa watu wanaambiwa wana, wana akili timamu kama huyu mwenyewe ameshakuwa mwehu. Je, nyinyi mnawaambiwa hamuelewi? Mna nini matatizo gani? Ehe. Wamekuja kwa kuifuta Qur'ani. Hii Qur'ani isiwepo kabisa lakini wakaona kwamba hawezi kuifuta hii Qur'an kwani wewe waona katika huu ulimwengu sasa hivi ulivyo hasa katika hizi nchi zetu ni kina nani walioleta nahdha ya kuhifadhiwa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa ilikuwa njama za Mwingereza ni kuifuta Qur'an na kumfuta mtume sallallahu alaihi wasallam wewe waona kwamba ni kina nani walioleta nahdha kwa kiasi kikubwa kabisa katika madarisi zao za kuhifadhi Qur'an kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala ni nyinyi masufi mnapiga ngoma au ni madarisi za ahli sunna wal jamaa tuambieni na watu wawasikie wangapi wamepita katika madarisi zenu wangapi si kwamba hawakuhifadhi Qur'ani wengi katika wao wametoka hawajui kusoma Qur'ani ngoma ngoma tu mwanzo mpaka mwisho nyinyi ilikuwa mna njama za kuua dini mna njama za kuua dini kama ni mtume sallallahu alaihi wasallam sunna zake na mafunzo yake hebu watazameni wanawake wa Kiislamu mavazi wanayovaa baina ya nyinyi masufi na ahlu sunna wal jamaa yapi mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wasallam angalieni sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam zinazohuishwa kimatendo hatusemi kwamba watu ni wakamilifu mia kwa mia la lakini suala la kuhuisha haya ndiyo mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wasallam katika swala katika saum na ibada mbalimbali nyinyi mmekalia kupiga ngoma tu bwana sasa ni nani anamtumikia mwingereza acheni propaganda za kitoto na siasa za kijinga bid'a itabaki kuwa ni bid'a wa man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad ghadiba man ghadib wa kariha man karih mtume akishasema sallallahu alayhi wasallam yoyote atakayetenda amali yoyote ambayo haiko katika mafunzo yetu amali hiyo ni yenye kurudishwa amekasirika mwenye kukasirika amechukia mwenye kuchukia shauri yake lakini ndio hivyo amali yake itakuwa ni mardud sasa wewe sema sisi tutaendelea nyinyi endeleeni lakini hivi vizazi vinavyokuwa hamvipati ngo biidhnillahi ta'ala lazima watu waamshwe lazima watu waambiwe lazima watu waelimishwe wa jamii elimishwe iache mazoea isimame katika mstari wa sawa sawa na jambo la dini liliyo wazi mtu awe na khiari kufuata na kutokufuata kwenye nafsi yake dini itamwambia utaratibu ni huu huu haufai sasa shauri yako na shetani wako kwamba mimi sitaki shauri yako pombe haramu ah mimi sitaki shauri yako lakini itaambiwa kuwa ni haramu nasallallahu lana wa lakum alafia wassalam الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد معشر المسلمين دوزانغو كتك إيمان تتندليك ولمشانا juu ya ubaya wa kuweka mambo katika dini ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa madai ya kumpenda mpaka wafahamu wasiofahamu na wazinduke walioghafilika na kudanganywa kwa muda mrefu wama alaina illa albalagh almubin hapana juu yetu isipokuwa sisi kufikisha atakayeamua kwamba mimi sitaki, hatuna cha kumfanya sisi, endelea na mambo yako, lakini sisi tutaendelea kuitanabaisha jamii juu ya ubaya wa haya yanayofanywa, na haya ni mambo ya hatari. Kuna mtu anaweza kusema ah, badala ya kuwafundisha Uislamu dini huko wengine watu huko ritadishwa huko. Je, hawa tuliokuwa nao, yani wewe tayari una mtaji wako au una, una jambo lako lile lako laharibika pale ndani la kuponyoka wajibu ulitengeneze lile lako kwanza au liangalie na mwingine tengeneza lako kwanza watengenezwe hao waislamu wakisimama katika mstari wa sawa sawa watu wengi wataukubali na watauelekea uislamu na yote itafanyika lakini lipi la kupewa kipaumbele lazima waislamu wafundishwe wajue maadili ya dini yao warudi katika mstari wautabik na kuufanyia kazi uislamu wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam leo mambo yalianza kidogo kidogo kidogo kidogo kama tulivyoeleza lakini leo imefikia hadi kwamba yale yaliyokuwa yakijiuzishwa na wale wanaozuani wa zamani kwamba hakuna ubaya siku aliyozaliwa mtume swalla alayhi wasallam watu kufurahi kwa kujipamba na kutoa sadaka na kupamba miji na mitaa kuwapamba watoto kuwasha mishumaa na mambo kama haya ah, hakuna hakuna ubaya baadhi ya wanaozuoni wanaona hivyo leo mambo yamebadilika yamekuwa mpaka yamefika kiwango sasa cha kuwa ni ngoma ikawa wale wanaofanya vile ahlu tasawuf hawana tofauti na manasara na mambo ya ngoma zao huku makanisani mwao dini ya kina Paulo ikaletwa kwa Waislamu Waislamu hawajui kitu ngoma kwamba ni katika ibada kwamba wewe wamdhukuru Allah huku wacheza au wapiga ngoma zikri ya Allah au kumswalia mtume صلى الله huku wapiga ngoma wacheza hayo si katika mafunzo ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam hajawahi kufundisha hivyo kwamba waimba wewe sasa huku wenda mrama wayonga na maenda huku na huku kwa mdundo maalum ha? na wengine wakalia wengine wakapandisha midadi na mashetani yakapanda kama na mashetani ya kwao saliposikia mdundo ukapanda apige makelele pale mpaka chini kaanguka nini mahaba yamemzidi mahaba ndio panashima mashetani sasa mambo yamekwenda kwa kiwango hicho na ukiwaambia mbona kuna kucheza na kupiga ngoma sema ah mahabasha walicheza mahabasha walicheza ngoma azafnu araqsu kwa sababu hadithi imekuja kwamba walikuwa mahabasha yazfinun wanacheza ngoma hadithi zimekuja kuna hadithi ya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu kwamba alhabasha walicheza siku alipoingia Madina mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa kumfurahikia mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na hadithi ya Aisha siku ya Eid mtume sallallahu alayhi wasallam akiwatazama mahabasha wakicheza katika msikiti kisha akamwambia Aisha radhiallahu anha je wataka kuangalia akamwambia ndiyo akamwambia njoo akasimama nyuma ya bega la mtume sallallahu alayhi wasallam akawa awachungulia wale mahabasha Habasha ni watu kutoka Ethiopia mahabeshi hao na wakawa wanasema maneno mtume sallallahu alaihi wasallam hajui wasema neno gani akasema ma yaqulun hawa wanasema nini kuna mtu akawaambia hawa wanasema Muhammadun abdun salih lakini wazungumza kihabasha Muhammad ni mja mwema sasa wasema mahabasha wenyewe walicheza bwana wanawazuoni wana maneno nataka niyaseme maneno hayo ndio nukta yangu ya pili tusiwadanganye waislamu kwa sababu eti hawajui kusoma vitabu kwa sababu tuna mambo yetu tulishayazoea twayafanya wenyewe tukiitakidi kwamba ni ibada tukiitakidi kwamba ndio tafsiri sahihi ya kumfurahikia mtume sallallahu alaihi wasallam na ndio tafsiri ya mahaba kwa mtume sallallahu alaihi wasallam tushazoea hivyo tusiwadanganye waislamu al-imamu Sharafuddin ibn al-Muqri ash shafii ana maneno anasema qalu raqasna kama al-uhbush qad raqasu bi masjid al-mustafa qulna bila kadhibi al-hubsh ma raqasu lakinnahum la'ibu min alati al-harb bil alati wal yalabi وذلك اللعب مندوب تعلمه في الشرع للحرب تدريبا لكل غبي الإمام ابن المقري رحمه الله تعالى على واجب هوا ونكوشيزا نغوما ونسمى ومسمى سيسي نسيسي توشيزا توشيزا نغوما كما في لما حبيشي ولفوشيزا كاتيكا مسكيتي ومتومي صلى الله عليه وسلم سيسي توانبيا بيلي كسيما ورونغو mahabasha hawakucheza ngoma alhubshu ma raqasu lakinnahum laibu min alati alharbi wao wamechezea ala za vita zana za vita bil alat kwa zile ala kwa panga zao na mishale waliyala bila ngao walikuwa wakicheza michezo hiyo ya kishujaa wadhālika al-la'ibu mandūbun ta'allumuhu fi ash-shar'i na kucheza huko kumesuniwa kujifundisha kwake katika sheria lilharbi kwa ajili ya vita tadriban likulli ghabi kwa ajili ya kumfundisha kila mpumbavu alimamu ibn al-muqri ash-shafi'i rahimahullahu ta'ala anasema maneno hayo kwa hiyo kuna tofauti baina kuchezea udongo kuchezea ngoma kucheza michezo ya kishujaa Ah, kwenye michezo michezo yenyewe akimbiza farasi ni mchezo ah, akatika viuno ngome yapigwa acheza huyu pia acheze matope ah, mtoto acheza huyu tofautisha baina ya kucheza huku na huku achezea mdoli acheza hivyo umeelewa kwa hiyo kucheza kukukuwa ina tofauti hawa hawakucheza ngoma hawa walikuwa wanachezea alatul harb sasa kuna mmoja asema ah azafunu maana yake ni kucheza ngoma hakuna kuchezea kitu bwana mahabasha walikuwa wakicheza ngoma hadithi ya Anas imekuja ambayo imepokea Imam Ahmad hadithi nambari 12649 na Abu Dauda nambari 4923 kutoka kwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu anasema lamma qadima Rasulullah sallallahu alayhi wasallam al-Madina la'ibat al-habashatu liqudumihi bihirabihim farahan bidhalika mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika Madina mahabasha walicheza kwa ajili ya kufika mtume sallallahu alaihi wasallam walichezea mikuki yao kwa kumfurikia mtume sallallahu alaihi wasallam alimamu nawawi anamaliza maneno haya na utata huu katika sharhi yake alminhaj sharhi ya muslim anasema wahamalahu lulamau ala tawahhub bisilahihim wanawazuoni wameichukua hadithi hii juu ya wale maswahaba wa kihabasha kwa kuruka juu na silaha zao ndiyo maana waliochukuliwa hiyo walaibihim bihirabihim na kuchezea mikuki yao hiyo ndio maana yake sitaki kubabaisha kwamba ilikuwa watu wacheza ngoma wakata viuno na kunyosha mabega na kurusharusha mikono la si hiyo kwa hiyo hilo ni lazima muislamu alijue na wala asidanganywe ibn shihab ad-din abul abbas ahmad bin hamdan al adrai alifariki mwaka 783 mshafi'i ndio mwenye kitabu qutul muhtaj sharh ya minhaj yeye anasema wa'lam anna tawaifa min al-mughramin bil-rakhs min al-mutafaqqira ay sufiyya wa man hadha hadwahum min al-mutafaqqiha حظوهم anna hadith az-zafn al-habasha bil-masjid kaendelea akasema dalilun دليل ala jawazi ar الرقص fil-masjid مع ضميمة الغناء والطارات وذلك خطأ صريح وجهل قبيح الأذرعي ni imam katika aima wa Shafi'i maarufu anasema jua ewe muislamu jua kwamba makundi katika wale watu wenye kupenda kucheza miongoni mwa masufi na wanaofuata njia yao na utaratibu wao katika watu wa fiqhi wamedhania kwamba ile hadithi ya kucheza mahabasha msikitini ndiyo dalili ya wazi juu ya kufaa kucheza ngoma msikitini pamoja na kuimba na kupiga twari asema hayo ni makosa ya wazi na ni ujinga ulio mbaya kabisa ujinga mbaya kabisa si mawahabi hawa ni wanawazuoni wa Shafi'i wanaeleza jambo hili msitaki kudanganya waislamu katika dini ya Kiislamu hakuna kucheza ngoma kwamba dhikri kwa kucheza ngoma salatu ala nabi kwa kucheza ngoma kumsifu mtume sala sema kwa kucheza ngoma katika uislamu jambo hilo halimo sasa wewe sema mimi nitaendelea na mambo yangu sitaki kusikia la muadhini wala la mnadiswa shauri yako sisi hatuna hatuna mamlaka ya kukulazimisha wewe watu wamepewa hujja mbalimbali katika makuraishi na wengine mtume swalla allah salam alikuwa ni mfasaha kwao kawafikishia lakini walisema sisi hatutaki sisi tumewakuta wazee wetu katika jambo hili na sisi tutawafuata hatutaki kukusikia wewe Muhammad inna wajadna abaana ala umma wa inna ala atharihim muqtadun Mtume صلى الله akamwambia basi wama alaika illa albalaghul mubin wewe hapana juu yako isipokuwa kufikisha basi kwa hiyo ndugu zangu katika imani tufahamu hivyo tukitaka kuirudisha dini ya mtume sallallahu alaihi wasallam katika usawa wake turudi katika yale yale mafunzo aliyotuachia mtume sallallahu alaihi wasallam tuache kuzua tuache kujifanya mahodari turudi katika msimamo wa sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam alaikum bi sunnati wa sunnati alkhulafa'i ar-rashidin tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdathati al-umur fa inna kulla muhdathatin bid'ah وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اصلح أحوال المسلمين اللهم اصلح احوال المسلمين اللهم اصلح احوال المسلمين اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين اللهم من اراد بنا وبالمسلمين سوءا فاشغله في نفسه واجعل تدبيره في تدميره يا سميع الدعاء اللهم من أراد بنا وبالمسلمين سوءا فأشغله في نفسه واجعل تدبيره في تدميره يا سميع الدعاء اللهم خذ ثأرنا على من ظلمنا اللهم انصرنا على من عادانا اللهم خذ ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا يا عزيز يا غفار قوموا إلى صلاتكم